Yeye mnasoma? Dada, unashangaa nini sasa? Watu wazima watatu, mimi na wawili, huyu mmoja. Una miaka mingapi? Mimi hapa thelathini kasoro mwaka huu. Na wewe? Mimi na ishirini na saba. Na wewe? ishirini mbili. So kwa hiyo eh, nimesimama ah! <laughs> tunyanyuke ili tuonekane. Tumekaa tunaonekana ndio tumekuwa wakubwa, tumekomaa. Kwa nini wewe ni sura zimekomaa? Hamna kweli, Ndio eh, zimekomaa Nasema sema nimesema mara mbili, watoto hawa watatu, wengine mapacha, mapacha wengine Ah. Aise. Kwa hiyo mnafanya biashara mnamaliza mnapanda kule juu. Eh. Kila siku. Kila siku. Kila siku. Tuona tu labda siku hiyo umechoka mwenyewe ndo unapumzika. Eh. Sasa mimi naweza kupata mtu ambaye haiko shuleni au au ukimaliza tu darasa saba wanaolewa Siku hizi shule imeelimisha dada. Eh. Eh kwa hata asipoolewa na hata asipoolewa anaondoka, hakai nyumbani. Wewe uliolewa mwaka gani? Mimi eh. elfu mbili na tano. elfu mbili na tano. Ulikuwa na miaka mingapi? Nilikuwa na miaka ishirini na mbili. Aisee, umejitahidi kupanga uzazi ah. <laughs> watoto elfu mbili na tano hadi una watoto watatu watatu. Sasa Kwa hiyo wewe ukitaka kuendelea na shule mimi eh nilitaka ndo hivyo sawa sawa, nikaamua tu nisome ufundi, nikasomea zangu ufundi Cheleani basi. Kwa hiyo ufundi wa Cheleani eh. Unajua kushona? Najua eh. Na hizi biashara hizi nyingine sasa, na hizo tunafanya wakati huku bado hamna wateja, niko kwenye biashara. Kwa hiyo unashonewa kule kule juu? mm -hmm ndo maisha, ndo hivyo. Na wewe kwa hiyo la kapi? La saba tu, nipelekeni shule, wakasema si hatuna uwezo wa kupeleka shule, lakini nilitamani sana shule. Ulitakaga uwe nani? Eh, eh? Ulitakaga uwe ah, nani? Nisome tu angalau hata ile tu ya kusoma. Sikutaka niwe nani wala nani, ila tu wazo la kusoma lini. Ha, sasa ukuona mtaka hata uwe hata daktari au nani? Sasa ningesoma hapo ndo ningeelewa sasa, kumbe natakiwa niwe nani. Ah. Eh. Kwa hiyo mama nani wewe ni wafahamiana, hata nikipita na mabeseda kwa nawakuta na wasalimia. Mama Dabo. Mama Dabo. Mama Dabo. Mama Pacha. Ah, kumbe umesoma pacha? Eh, wa kwanza mmoja, wa pili mapacha. Eh, hongera. Na wewe mwenzangu. Hiyo hiyo 2005. Na kwa hiyo faula mwenzangu kaolewa kasema ah! ah! kwani tuko pamoja? Sio tuko huko huko. Tuko lakini siku tofauti mwingine anaweza akawa nyumba ya pili, mwingine huko. Na wewe ukichokusababisha usinani usisome nakuta umesha eh. saba, ndo hivyo umefeli, anakwambia hana pesa hata ya kuendeleza sekondari, eh. utafanya ndo hicho tunakuja kusababisha mtu anaolewa au anaenda kufanya kazi. Kama mimi eh. nimemaliza la saba nimesoma ufundi, nimemaliza, nimeenda kufanya kazi za ndani kwa watu, nimesota, <laughs> nimerudi kijijini pale pale. Sasa kule ulivyokuwa unafanya kazi za ndani, uko ungesema ukusanye labda za kujisomesha ndio hivyo sasa, nyumbani kwenyewe hamna kitu, ukipata mwenyewe mnagawana. Mimi sijaolewa. Wewe unakaa tu na bwana wako? Nakaa na wazazi wangu tu. Lakini uliamua kuzaa na yule mtoto wako wa nani? Wa eh, dawa. Eh ndo hivyo maisha magumu, mtu kanipa elfu hamsini umedanganyika, basi mimba ikaingia, utafanye nyumbani nakwambia, si ndo hivyo? Naona tumbo lenye dogodogo kwa ulijifungua lini? Ulizaa mwezi wa nane mwaka jana, mwezi wa nane mwanangu anafikisha miaka miwili. Tabibu chimonga chironzi chidole Chiluile mm. lakini watu shule wanapenda yaani sana. Mimi mwenyewe hapa nilipo tunapenda, nilienda da nikashindwa kabidi nirudi. Kumbe ulifika hadi kule? Eh, kafanya kazi za ndani nikashindwa, nikarudi. Nilivyorudi nikaomba basi nisomesheni hata ufundi. Ndio kaingia hiyo. Wakakubali, wakaniingiza kwenye ufundi. Lakini kwanza huku si nani, hii sekondari si elfu ishirini sijui ada au? Eh, sisi za nani? Za serikali. Za serikali. Eh. Kwa hiyo kufaulu kama mimi sikufaulu kwa kweli, oh, kasema eh, nikaomba tu aniendeleze, wakawa wamekataa, wakasema hatuna hela. Mm. Mm. Kwa hiyo changamoto kama hizo eh, eh, ndo changamoto za maisha. Mabeseni yako wapi sasa? Beseni si tu, tunaangalia mgonjwa, tunarudi kwenye biashara. Ah, ndo hali halisi ya maisha. Kwa hiyo hamsini yako ukapokea, haya nipe na mzigo wangu. <laughs> <laughs> akatoa na mzigo eh, anaanza kuhesabu nyumbani. Sasa ukapangia bajeti gani, au ndo ukatatulia matatizo ya nyumbani? Ndio hivyo, unaapa elfu ishirini elfu thelathini ya kwako ya eh. matumizi.